La sensibilització pel medi ambient es fa cada cop més efectiva amb la ciutadania, amb els missatges institucionals on se'ns demana la nostra col·laboració, entre d'altres per separar les deixalles. La campanya coincideix amb l'arribada a Barcelona d'un contenidor ja existent en altres municipis, el de la matèria orgànica. Però on van a parar tots aquests elements un cop s'han separat? És evident que cal l'esforç de cada un de nosaltres per fer la primera tria i ubicar cada deixalla en el seu contenidor, el paper en el blau, el vidre en el verd, per exemple, i ara l'orgànica en el marró. Però què s'han fa de tot plegat? Doncs justament va parar a un ecoparc, un centre de tractament de residus. Els camions arriben procedents de diferents municipis. En el de Montcadi Reixac, l'Ecoparc 2, i arriben de localitats com Cerdanyola, Badalona o Barberà. L'arribada i sortida de tots els camions es controlen des d'un centre operatiu, on es coordina també els moviments als tunnels de compostatge. Eh, ¿Hay un camió para cargar? Vale. Els residus entren concretament la fracció orgànica, la neta i també aquella que pot contenir restes d'altres materials com plàstics o vidre i també les restes vegetals procedents de la poda i la neteja de parcs i jardins. Un cop s'ha recollit es tracta, com explica Javier Cerezo, gerent de l'Ecoparc 2. Lo que vamos a hacer con la materia orgánica es pasar primero por una cabina en la que se van a quitar materiales de gran volumen, incluso se va a recuperar, por ejemplo, vidrio botellas de, plástico. Posteriormente va a pasar por una máquina que va a abrir todas las bolsas y por un tromel que separará las bolsas de la materia orgánica. Aquest tractament permetrà obtenir compost, un adob que si prové de la recollida selectiva serà de millor qualitat, però més retirar materials com paper, cartró, plàstics, vidre o metall, que enviará posteriorment al sector industrial per poderlo poder-lo recuperar. El procés, a més, permet obtenir energia a través de la metanización. La metanización es un proceso de descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Al mismo tiempo que se hace esta descomposición, se produce un gas, que es el biogás, que es un gas combustible, tiene aproximadamente un 55% de metano. Y este gas se utiliza utiliza para producir energia elèctrica dentro de nostres instal·lacions. A banda, aquesta energia també es pot exportar a la xarxa elèctrica i treure'n un rendiment extra. En total, la planta de Montcada, amb 11 hectàrees de terreny, és capaç de tractar unes 240.000 tones de residus l'any, unes 4.800 a la setmana, la meitat d'elles de fracció orgànica. Però tot plegat gràcies a la participació activa dels ciutadans, que cada cop ens estem acostumant més a destriar les deixalles que produïm per col·laborar en la millora de la gestió dels nostres propis residus. It's a long, long way home.